بوك تو أربعة وثمانون 84. 84. الماضي أربعة Vergangenheit 4. Vergangenheit 4. يقرأ Lesen. Lesen. لقد قرأت للتو Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. لقد قرأت كل الرواية Ich habe den ganzen Roman gelesen. Ich habe den ganzen Roman gelesen. يفهم Verstehen. Verstehen. لقد فهمت للتو Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. لقد فهمت كل النص Ich habe den ganzen Text verstanden. Ich habe den ganzen Text verstanden. يجيب Antworten. Antworten. لقد أجبت للتو Ich habe geantwortet. Ich habe geantwortet. لقد أجبت على كل الأسئلة Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. أنا أسمع هذا لقد سمعت هذا للتو Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich höre das. Ich habe das gehört. أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو Ich hole das. Ich habe das geholt. Ich hole das. Ich habe das geholt. أنا آتي بهذا لقد أتيت بهذا للتو Ich bringe das. Ich habe das gebracht. Ich bringe das. Ich habe das gebracht. أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو Ich erwarte das. Ich habe das erwartet. Ich erwarte das. Ich habe das erwartet. أنا أشرح هذا لقد شرحت هذا للتو Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا للتو Ich kenne das. Ich habe das gekannt. Ich kenne das. Ich habe das gekannt.